Emazteen parte hartzea soldadu gisa ere onartzen du alarde parekideak, ez ordea alarde tradizionalak. Antxu hogei urte pasadira emazteek desfile militarrean parte hartzeko naia erakutsi zutenetik, eta geroztik bi alarde izan dira ekainaren hogeita marrean irunen. Alarde tradizionala herriko etxea intzinera heltzen denean bertan egon oida udal gobernua. Alarde publiko eta parekidearen kasuan aldiz, udaletxean egoten diren ordezkari politiko gehienak kanpokoak dira. Aurtengoan ere, han izan dira Martin Garitano, Gipuzkoako aldu nagusia, izaskun landaida emakundeko zuzendaria, edota inigo lamarka arartekoko ordezkaria. Inigo lamarka eta izaskun landaida entzuten ditugu. Ba, falta da eta mm, ez dakiz esplikazio emango duen, hemen ez egoteko, baina nik uste dut egon barko lukera, biharrez batetik eh, guztion alkate delako eta beraz e, e, berako alardean parte hartzen duten e, irundar bigarren alkateare bada, eta beraz nik uste dut obligazioa duela eh, hemen egoteko, baina eh, alarde honek gainera badu balio erantzi bat, eta hori da berdintasuna respetatzen duela, eta Euskal berdintasunaren eh, aldeko edo aberako e, legeak obligazioa sortzen du irakunde guztionzat berdintasuna e, defendatzeko eta aldarrikatzeko. Guk uste dugu emakumeak berdintasunean e, ospatzeko eskubidea dutela e, jaia, e, horrezegatik uste, du, uste dugu ba, tradizioak ezin direla eskubideen gainetik egon. Herritarren artean ere orotariko iritzia dago. Zatzen zait bai tradizionala eta bai mistoa. Bueno, ba, pixka penagarria ez. Hemen sortzi urte ja kalian eta oraindik bi alarde eta hau dirudienez luzera dijoala alkateak orain bizkarra ematen digu naiz eta eh, sozialista gazteak saria eman digu berdintasunaren alde eta ba alkatea uko egitea baitare horri ba, ba lotzagarria lotzagarria